uyu ni umushyirangagi w'intwaro yo hagati mu gihugu asaba abajejwe intwaro bo mu gisagara cya bujumbura batashize mu ngiro umugambi wo kubomora amazu yubatswe hadakurikije amategeko gutanga imihoho murabyumva muri ano makuru nayo leta y'u Burundi ngo irakwiye gushyigikira igisata cy'abikorera twabo na cyane cyane abakorera mu gisata cy'ubutunzi Faustandi Kumana arongoye ishyirahamwe Parseme avuga ko byotuma igihugu kiva mu bukene kirimo n'urudandazwa rw'amapikipiki y'ingoro rurakwiye kugururirwa ababishoboye bose abagendesha amapikipiki bo mu gisagara cya rumonge bavuga ko kubona urwo rudandazwa rukorwa n'umuntu umwe ngo biri mu bituma izo ngendeshwa eh, zikena hano makuru hahagariwe mu buhinga bw'ibyuma na eri kuwimana sangwa sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro nasibiye kubaha ikaze muri ano makuru tuhera mu n'intwari ibereye mu kiranganiro w'intwaro yo hagati mu gihugu aragabisha abajyana intwaro bo mu gisagara cya bujumbura batashize mu ngiro ijana kwijana ijana umugambi wo kubomora amazu yubatswe hadakurikije amategeko mu nama yabagirishije kuri uwa gatatu javendera ko buca yasabye gutanga imihoho ngo kuko icyo gikorwa cyabananiye bamwe mu bajyana intwaro barashikirije intambamyi zatumye icyo gikorwa kidakurikizwa mu kiranganiro aca gukoresha ingufu zose bafise kugira ngo uwo mugambi uranguke ivete n'iby'imbere yarabikurikiranye inyuma yo gushikiriza uko igikorwa cyo kubomora inyubako zubatswe hadakurikije amategeko cyagenze abarongoye amakomine atatu y'igisagara ca bujumbura barashikirije bimwe mu byatumye uwo mugambi udakurikizwa ijana ku ijana umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu yabamenyesheje ko bananiwe n'igikorwa basabwe na leta atako abasaba gutanga imihoho hakiri kare muvugisha ukuri ibi si byo na gato nta mubyeyi atinya iyo abona ari karuzuriza ibibondo byiwe ibi byose ni ibyitwazo ko mwatangiye kubatinya rero nibaza ko hakuye amaraso mashasha aza guheraheza akakasigaye mu gice gikurikira duca turondera abemegwa n'abo batabomoye nta muntu ajejwe intwaro afata ingingo ntije mu ngiro uca usubiza iby'abandi uca abajeje intwaro barasiguye ko badafise ingufu zo guhangana na bamwe mu batakurikije iyo ngingo abandi baranze kubomora kuko nyakubahwa haje umukomiseri no gututuka aradutuka aratubwira ko twebwe ntacyo tumaze aciye mu ibarabara aradutwenga ngo ntacyo tumaze rero ba nyakubahwa koko ko muvuga ko izo ngufu tuzifise muzituhe kandi muzibwire n'abo bandi bafite na karitedo peji y'amasaha atari make izo nguvu ni nto umukuru w'igisagara cya bujumbura hatungimana avuga ko bihaye amahirwe ya nyuma umuntu iyo bamuhaye igikorwa kikamunanira kiba gisigaye urakizi byaratunaniye na derniere chance mesherwa derniere chance ni twego tuyiha so mushikiranganje wewe yavuze ati byarabananiye akandi ati ndaza gutanga raporo uko bimeze igihugu cyo kubomora inyubako zubatswe hadakurikije amategeko mu gisagara cya Bujumbura cakurikijwe ku bice 90 kwijana mu makomine ya Muhana Mukaza nayo muri komine ya Ntahangwa kikaba cakurikijwe ku bice mirongo 70 kwijana arakoze ivete n'ijya imbere ngo ntiharagira ko abigeme n'abakenyezi mu burundi baronka uburenganzira bwo gutorana byashyizwe n'uburongoye inama nshingamateka imurambya mu nama yagiranye ya amadini mu mpera z'iyindwi Heze ku bwa gerard ndabirabe abigeme n'abakenyezi ngo hari by’amategeko abemerera ariko gutorana ngo byotuma haba ingorane nyinshi tumukurikire ibintu byo gutorana ndazi ko mu minsi iheze byabaye biravugwa cyane n'abakenyezi bamwe bamwe mu mujyi barabivuga cyane mugatuza gusanga ko ari abantu bize gusa babivuga kandi bashaka kugira ngo basambure imico y'abarundi iki kintu rero isangane inama isumba ingimba ku isaha zitandatu zirindwi k'iminota mirongo itatu n'ibiri amakuru tubateguriye arabandanya mu bijyanye n'ubutunzi igisata cy'abikorera ibyabo mu gihugu gishigikiwe mu byo gikora bijyanye n'ubutunzi ngo byotuma igihugu kiva mu bukene bivugwa na Faustin Ndikumana rongoye Parseme mu kiganiro kwamesha makuru kuri uyu wa kane asaba leta gufata ingingo uh, zikomeye uh, zotuma ico gisata gitera imbere nko kugwanya ibiturire uyarongoye ishira hamwe Parseme akavuga ko ubutungane intwaro n'igipolisi bakoreye hamwe muri icyo gisata nabo nyine ngo byotuma igihugu kihungukira byinshi tumukurikire imitahe igihugu cya mbere cyakira imitahe yinjira mu gihugu investissement direct etranje none uzotera imbere gute ibijyanye na bimwe tuba bahora bagira bya doing business baraba ingene byotera imbere umengo bisa n'ivyahagaze turi mu gihugu n'abantu abategetsi benshi bashaka kubaho n'amadokre ubuzima bwabo bwose ibijanye na politisation du secteur privé womengo hariho abakuntu wakaza gusumba abandi environnement juridique mu gihugu ubutungane ngene bufasha ngira byo byo na nyakubahwa ejo bundi yarabishikirije ikintu ta concurrence baradura concurrence nta hantu secteur privé ishobora gutera imbere concurrence itahari abantu kugira ngo badafatwa cyo kimwe utuye muri administration hariho ico no kwita amashiga atatu hariho iyi administration y'abatwara hariho igipolisi hariho ubutungane justice Faustin Ndikumana harongo ishyirahamwe Parseme no makuru tuyabandanize mu ntara ya Ngodi uramatari wiyo ntara amenyesha ko urudanda dotemewe n'amategeko rugiye kugabanuka kubera inyigisho ziriko zirahabwa abasanzwe bakorera ku mipaka akamaro ko gukoresha umupaka umwe ibyo bita gestion de frontières aériennes ngo uturusho two kwinjira mu bihugu bigize akarere ka Afrika ubuseruko nizo nyigisho ziriko zirahabwa abapolisi abajejwe intwaro n'abasanzwe bakora urudandazo ruto ruto njabukambibe mu ntara ya ngodi izo nyigisho zitangwa n'ishyirahamwe rihwikiyemwo abakenyezi bahungutse afrabu mu mugambi mupaka shamba epipode baranyikwa aramutswa intarangodi ngodi agasaba habe n'izo nyigisho ko zogwizwa mu zindi ntara zegereye imipaka tukivuga ibijyanye n'urudandazwa ni mu ntara ya rumonge urudandazwa rw'amapikipiki rudakogwa n'abantu benshi ngo ni kimwe mu bituma nyamukuru gikena ry'izo ngendeshwa mu burundi abagendesha amapikipiki bo mu gisagara cya rumonge babivuga basaba ko urwo rudandazwa kugururirwa ababishoboye bose mu nama yo kuri uyu wa gatatu mu gisagara cya rumonge konsolatoni tunga buri w'iyo ntara akaba yamenyesheje ko ari ikibazo cyo kigigwa mu nzego zimukurira Jean Pierre Misago kugura ipikipiki nshasha muri ino minsi si ikintu coroshe kuko ari urudandaza rwigaruriwe n'umuntu umwe mu Burundi nk'uko yagendesha ipikipiki mu gisagara cya Rumonga bivuga ipikipiki mu burundi zidandaza umuntu umwe kugira ngo uronke ipikipiki ni ikintu kitoroshe umara hafi amezi abiri wararishe imiliyoni zawe zine n'ibihumbi amajana atatu ukiyumvira ati none imiliyoni zanje zine n'ibihumbi amajana atatu mpaye uwundi mugabo asigura ko ivyo bituma amapikipiki aboneka azimvye bigatuma rimwe na rimwe abazigendesha bakora batubahiriza amategeko kugira ngo barabe ko ayo mahera y'umutahe bayagaruza vuba hashoboka iyo agiye kuronka ya pikipiki agapakira amakiyosike agapakira inka agapakira abantu cumi kugira ngo arabe ko yogaruza ya mafaranga yiwe iyo ayiguze miliyoni itanu navuga ngo genda uheka abantu benshi avuga ngo iyi pikipiki ngo nayiguze miliyoni zitanu ngo nayishyize ko dokima ngo bitwa irake zitanu miliyoni zitanu n'irake zitanu ngo nazo zigarura ryake aho nyine ntabwo ubwa ngugenda uheke babiri akubwira mu nama yo kumuhingamo muhingamo w'uyu wa gatatu abagendeje amapikipiki basaba buramatari w'intara ya rumonge kubashikanira icyo kibazo imbere kugira ngo izo ngendeshwa ziboneke byoroshye konsorateri nitunga amatari w'intara ya rumonge avuga ko koko ari ikibazo ariko kirengeye urwego rw'intara nibyo igisata cya moto kidandazwa n'umuntu umwe mu gihugu yategerezwa eh, kuba afise moto hajya a yaranguye kugira ngo abagiye kuzirotora bashike bazigura icyo rero nibaza yuko si ico twokwiga hano mu ntara nibaza yuko icyo kizoba ikibazo tuzoshikiriza abadutwara kugira ngo eh, bagikwikanira hagufi bishoboka bace eh, bagerageza kugitunganya neza mu ntumbero yuko ngira ngo aya mamoto yodandazwa n'abarenga umwe abagendesha amapikipiki baserukira abandi mu makomite y'umutekano mw'ibarabara babiri ku rwego rw'intara na babiri ikibanza biboneka ko kimaze iminsi icugaye kibitswemo ibyo byiswe amakaroti umuyobozi mukuru w'ikigo obm yamenyesheje ko sosiyete danilande yari yahawe uruhushya rwo gucukura ahimuremera cyo kimwe n'izindi yahavuye ihagarika ibikorwa bivuye ku biciro mpuzamakungu mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda n'umwaka w'ibihumbi bibiri cumi na kabiri eh, harabaye ikoroka ry'ibiciro Eh, by'ubutare ku isoko mpuzamakungu ibyo rero byatumye muri afurika amasosiyete menshi acaho iba amashantiye afise iyo ubutare buri ko buraronderwa ku isi ni uko hariho igiciro kiboneka kiba kihari igihe rero icyo giciro rero kitahari ni ukuvuga ko amasosiyete icyo akora ni iki aragabanya aho ariko arakorera kugira ngo ntabe uruhombo eh, ni uko byagenze abajijwe ku kamaro ayo mabuye bise kahote afise didase ntirampeba yishura ko hari igishobora gukugwamwo gipimwe na laboratoire raka y'ico kigo ibyo naberetse bigera biva ku metero ijana umanuka gushika ku majana atandatu ni ukuvuga ko ibyo hejuru yabyo ataco twovuga eh, tutaremeza mbwa ntituvuga ngo ntakirimwo kuko ntitwari kumwe nabo icyo gihe ni ukuvuga ko aribyo byasigaye hariya umugabo ibi byari biri ngaha ni ukuvuga ko nibyo bifise eh, icyo dushobora gukuramo umuyobozi mukuru wa OBM akavuga ko leta yahombye inkuru kuri ubwo butare bw'imuremera ni ukuvuga ko uruhombo ruhagaze hehe ntashobora kumenya ati iki gipande cyavuye hanaka nk'abateba guhabwa imihora y'amazi kandi bararishe n'umucomoke muri ico gikogwa byashikijwe kuri uyu wa kane n'umunyamabanga ntayegayizwa mushikiranganje ujejwe amazi mu ruganda rwo kubungabunga ibikorwa by'amazi meza n'umuyaga nkuba rwatunganijwe ah, n'ikigo uh, kijejwe gutunganya ibisata by'amazi umuyaga nkuba n'amasoko ntanganguvu Selemani Kamisi avuga ko gitigiri cy'abakoresha umuyaga nkuba bazoba bagera ku bice 30% muri 2027 tumuku gikurikire yasubiyemo mu kirundi na mugenzi wacu ahate kababushi haba mu gisata cy'amazi icy'umuyaga nkuba cyangwa icy'amasoko ntanganguvu imigambi myinshi yaratanguye gukorwa kugira igitigiri cy'ababikoresha cyiyongere akarorero abakoresha umuyagankuba ubu bagera ku bice cumi na bibiri ku ijana bakazoshika ku bice mirongo itatu ku ijana muri bibiri na mirongo ibiri n'indwi naho ingubu ziriko zirashigwamwo mu kuduza igitigiri cy'abashikira ibyo dukora izo nguvu nyene zitegerezwa kongerezwa mu kubikoresha neza kuva muri kahise ivyegeranyo bitari bike birerekana ko ibyo bisata insinga zitameze neza aho hari zikora ku mabati zishobora guteza amasanganya amazi yisesa mu bibanza bitandukanye ntibikogwe kwihenda mu kwandika amafagitire y'amazi n'ay'amatara turahimbawe ko ubu hari intambwe iri kurategwa ingingo zarafashwe